Musiqa pedagogikasi ikkinchi bob birinchi mavzusi. Mavzu: Musiqa pedagogikasi ta'limi jarayonining asosiy tamoyillari. Rejalar Birinchi reja: Musiqa pedagogikasi ta'limining muhim qonuniyatlari. Ikkinchi reja: Musiqa pedagogikasi ta'limi jarayonining asosiy prinsiplari. Uchinchi reja: Uzluksiz musiqiy pedagogik ta'lim strukturasi. ta'lim prinsiplari yoki didaktik prinsiplar bu musiqiy-pedagogik jarayonning asosiy qonuniyatlarini ifodalovchi pedagogik qoidalar bo'lib, ular o'qituvchi faoliyatini ta'lim oluvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan boyitishga yo'naltiradi. Ushbu prinsiplarda ta'lim jarayonining mantiqi, qonuniyatlari va qarama-qarshiliklardan kelib chiqadigan talablar aks etadi. Har bir didaktik prinsip ta'limning ma'lum bir jihatini yoritib, o'quv jarayonida aniq qoidalarni belgilaydi. Shu bilan birga, prinsiplardan foydalanish o'qituvchining pedagogik faoliyatdagi umumiy yondashuvlarini darsni rejalashtirish, metodik vositalarni tanlash va ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish usullarini belgilashga xizmat qiladi. Ta'lim o'zining bir qator prinsiplariga ega. Ta'limning ilmiylik prinsipi – o'quv mashg'ulotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayoni, o'quvchi yoshlarga doimo berilayotgan bilim va topshiriqlarni bekamu ko'st egallashlariga shay holatda turishlari va barcha diqqat-e'tiborini qaratishlari lozimligi belgilaydi. Xuddi ana shu maqsadlarda pedagog rahbar o'quvchi yoshlarni ma'lumki, ushbu masala ta'lim jarayonida yangi usul va vositalarni qo'llashni talab qiladi. Shu sababli musiqa ta'limi jarayonida fan va texnikaning so'nggi yutuqlarini tatbiq etish orqali o'quvchi jarayonning ilmiy salohiyatini doimiy ravishda oshirib borishi lozim. Bu esa ta'limning ilmiylik prinsiplarining asosiy talablaridan biridir. Yuqoridagilardan kelib chiqib, Ta'limning ilmiylik prinsipi qo'yiladigan asosiy talablarni quyidagicha ifodalashi mumkin: Berilayotgan bilimlar insonparvarlik va haqqoniylik asosida taqdim etilishi. O'quvchilarning egallaydigan bilimlari zamonaviy fan, uning taraqqiyoti, pedagogika va psixologik yutuqlari bilan moslashtirilishi. Fan va texnika doimo taraqqiy etib boradi. O'qitishning yangi va yangi metod va usullari kun sayin shakllanib, yangilanib boradi. Bu esa musiqiy tarbiya va musiqaning tur va janrlarining xalq ommasi orasida ommalashib borishiga sharoit yaratib boradi. Ma'lumki, mazkur masala o'z navbatida ta'limning yangi usul va vositalarini qo'llashni talab etadi. Shuning uchun ham musiqa ta'limi jarayoniga fan texnikaning eng so'nggi yutuqlarini joriy qilish asosida o'quv jarayonining ilmiy salohiyatini doimo oshirib borishni taqozo etadi bu esa ta'limning ilmiylik prinsipining asosiy talabidir yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ta'limning ilmiylik prinsipiga qo'yiladigan asosiy talablarni quyidagicha ko'rsatib o'tishni taqozo etadi ya'ni berilayotgan bilimlarning insonparvarligi va haqqoniyligini ta'minlash o'quvchi yoshlar egallaydigan bilimlarning hozirgi zamon fani va taraqqiyoti pedagogikasi va psixologiyasi yutuqlariga moslashtirish, ta'lim shakllari va metodlarini zamonaviy, zamonaviy fan yutuqlariga muvofiqligini ta'minlash. O'quvchi yoshlar va musiqa ijrochilari ijrochilik mahorati, uning va ruhiy tayyorgarligini ta'minlashni izchillik prinsipi. O'quvchi yoshlarni va yosh musiqa ijrochilarini egallayotgan sohalari bo'yicha tayyorlash, yoki talaba-yoshlar sahnaga chiqishlari va tanlov oldi ijrochilik mahoratini oshirish, shuningdek, ruhiy tayyorgarliklarni ta'minlash jarayonni izchilligi prinsipi qo'llaniladi. Bu prinsip o'quvchi yoki talabaning musiqa ijrochiligiga oid ta'lim jarayonida belgilangan natijalarga erishishini ta'minlaydi. Shu maqsadda ular amaldagi me'yorlarni bilishlari va bajarishlari, shuningdek, ruhiy va hissiy tayyorgarlikni musiqa ijrochiligidagi mavjud talablar asosida tashkil etishlari nazarda tutiladi musiqa ta'limi jarayonida o'quvchi talaba yoshlarning ijodiy estetik va kasbiy tayyorgarligini ta'minlash uchun bir qator pedagogik prinsiplar va talablar mavjud bu prinsiplar nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash balki ularning ruhiy jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini ham nazarda tutadi Musiqa ijrochilarini tayyorlashda asosiy e'tibor quyidagi jihatlarga qaratiladi: Birinchisi, ijrochilik mahorati va ruhiy tayyorgarlikni rivojlantirish. Talaba-yoshlarning sahnada, tanlovlarda yoki o'quv mashg'ulotlarida ijrochilik mahoratini oshirish uchun ularning texnik, professional va ruhiy tayyorgarligi yuqori darajada bo'lishi zarur. mashg'ulotlar va amaliy tajribalar orqali yosh ijrochilar o'z mahoratini mustahkamlashlari, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishlari, shuningdek, festival va tanlovlarda muvaffaqiyatga erishishlari ta'minlanadi. Ikkinchisi, o'quvchi talaba yoshlarning ongliligi va faollik prinsipi. Ushbu prinsip talabalarning o'z kasbiy mutaxassisligini puxta egallashlari va o'rganilayotgan musiqa turining mohiyatini chuqur anglashlariga qaratilgan. O'quvchilarning faolligi va ijodiy tafakkuri quyidagi omillar asosida rivojlantiriladi. Ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va ijodiy kurash muhitini yaratish, ijodiy tafakkur va amaliy faoliyat usullarini rivojlantirish, o'quv materiallarida yangilik va zamonaviylikni ta'minlash. Uchinchisi, Ko'rgazmalilik prinsipi: Musiqa ta'limida ko'rgazmalilik prinsipi o'quvchilarning sezgi organlari orqali idrok qilishiga asoslanadi. Talabalar musiqiy cholg'ularni ko'rib, ushlab, chalish orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Mashg'ulotlarda quyidagi ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi: Tabiiy ko'rgazmalilik: cholg'ular va musiqa xonalari tasviriy-ko'rgazmalilik maketlar, stendlar, sxemalar, ekranli vositalar, ovozli ko'rgazmalar, audio va video yozuvlar. Amalda tabiiy ijro, o'qituvchi tomonidan mashqlarda namoyon etish. To'rtinchisi, tizimlilik, ketma-ketlilik va izchillik prinsipi. Bu prinsip o'quv materiallarini mantiqiy tartibda va bir-biri bilan bog'liq ravishda o'rganishdir. o'quvchilar faoliyatini doimiy nazorat qilish va kasbiy ijodiy tayyorgarlikni bosqichma bosqich rivojlantirishni ko'zda tutadi talabalar yangi bilimlarni oldin o'rganilgan material bilan bog'lab chuqur va izchil egallashlari kerak beshinchisi tushunarlilik prinsipi ta'limning tushunarliligi o'quvchilarning bilim ko'nikma va malakalarini ongli ravishda egallashlarini ta'minlaydi Pedagoglar har bir yoshning individual xususiyatlari va tayyorgarlik darajasini hisobga olib, o'quv materialini oddiydan murakkabga bosqichma-bosqich o'rgatadilar. 6. Bilim va ko'nikmalar puxtaliligi prinsipi. Hozirgi davrning fan va texnika rivoji o'quvchilardan o'zlashtirilgan bilim va amaliy tajribalarni puxta egallashni talab qiladi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilar o'rganayotgan materialni amaliyotda qo'llashni bilimlarni takrorlash va mustahkamlashni mustaqil ish va tashabbus ko'rsatish imkoniyatini egallashlari kerak jamoa va yakka tartibdagi faoliyat prinsipi musiqa faoliyati individual bo'lsa-da, natijasi jamoaviydir. Talabalar tanlov, festival va konsert dasturlarida o'zaro hamkorlik, hamjihatlik va qo'llab-quvvatlash orqali ijodiy va ruhiy salohiyatlarini amaliyotga namoyon etadilar. Ushbu prinsiplar va pedagogik talablar musiqa ta'limining ilmiy asoslangan, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ular talabalarning shaxsiy, ijodiy, ruhiy va jismoniy rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Pedagogik jarayonning samaradorligi oshiriladi.